mancas DENTOCURACISTOI en Cechio. En Cechio mancas DENTOCURACISTOI. Precipe en camparai regionoi, ili estas sopire serciatai. Pli agiai collegoi apena utrovas posteuloin, kiui volas transpreni ILIAIN practiceioin. La Ceha Stato nun volas contraubatali tiun tendenzon per accela programo. En radiuso de dec quin kilometroi jus quar dento curacistoi fermis siain practiceioin. Oc mil gis dec mil homoi nun tempe estas sen dento curacisto en sia proximezzo, prescribas dento curacisto el urbeto cun quin mil enlogiantoi la situacion en Bohemia, Moravia, Montetaro. La San Ministerio baldau lancios accelan programon je en tuta valoro de cent milionoi da cronoi, apena u quar milionoi da euroi. Dento curacisto, kiu malfermos practiceion en campara regiono, povos cadre de tiu programo ricevi gis unu como du milionoin da cronoi, quardec sep mil euroin, por equipi sian practiceion. La ministro prisano, Adam Wojciech, informas che oni enquetis precipe iunain dentocuracistoin, ciu ili consideras diun formom de accelado al loga. Quindec ses procentoi respondis per yes. Tio indicas che la programma povus est effica. Oni volas favori tiuin, qui volas transpreni iam existantan practiceion de collego, tie oni volas certigi la prisorgadon, tie quie pli agiai dentocuracistoi pensiu La presidanto de la dentocuracista chambro, Roman Schmutzler, bonvenigas tiun iniciaton. En Cechio proximume 1500 dentocuracistoi volas vendi sian practiceion. Ce ili estas registritai pacientoi, sed anche alla la finanza subteno, estos trovebla posteulo, la prisorgado de la pacientoi estos certigita. Schmutzler tamen anca udubas pri la dauripovo de la programo. Temas pri socia experimento. Neniu scias ciu la cecai curacistoi estos pretai translocigi por unu como du milionoi da cronoi al iu loco, cium ili ne antau vidis. La accela subteno estas tamen ligita al certai condicioi. Tiel la concerna practiceio devas existi dum periodo de almenau quiniaroi cae devas esti malferma por pacientoi dum quintagoi en semaino. Sed tio estas ancorau necio, ciel diras la san ministro. La dento curacistoi devas ene de du iaroi pruvi mil quincent asecuritain pacientoin. Ili devos concludi contractoin cun almenau quar san asecuroi. Ni preferas curacistoin cioi prisorgas ancau infanoin, ciel san asecurain pacientoin. Estas celo de la proiecto, che dentocuracisto ne devos prisorgi pli ol du mil pacientoin. Nun tempe ene Cehio ja estas average unu dentocuracisto por mil tricent pacientoi, sed la practiceioi concentrigas en grandai urboi precipe en malgrandai municipoi en la randai regionoi de centra Bohemio cae en celcai districtoi de norda Bohemio existas manco pridento curacistoi, accentas Schmutzler. En norda Bohemio la prisorgado de asecuritei pacientoi estas aparte malbona, unu flanque tie crescas la nombro de enlogiantoi, Ali flanque ti regas granda concurenzo, char la dento curacisto tractas anca o in el germanio Ni desiras che la programo ne nur garantiu che curacisto setlas en norda bohemio sed che li anca o curazos che hain in